Cantharoi duo Entini nesidio Tauros enemeto Te de tuuto copro Cantharoi et trefonto duo Kai de tu heimonos enistamenu, ho heteros elege pros ton heteron hos ara buuloito eis ten epeiron diaptastai hina ekeinoe monoe unti he trophee hicanos huparchei, cae autos eceise elthon ton heimuna diagenetai. Elege de hoti ean pollen heure ten nomeen, cae autoe oisei. Παραγενόμενος δε εις τέν χέρσον, καί καταλαβόν πολλέν μεν τέν κόπρον, χου γράντε, μένον ετρέφετο εν tu de heimonos dielthontos palin eisten neson diepte. Hode de heteros theasamenos auton liparon cae euectunta, aetiasato auton dioti proupos comenos autoe uden e comisen. Ho eipe, me e me menfu ten den fusin tuo topu, e gar trepes thai men oion te, men uden. Hutos ho logos harmoseien an pros e keinus, hoi tas filias mechris hestiaseos monon parechontai. Per aitero de uden tus filus o felusin.